7 6 5 4 3 2 1 Evo, dragi slušatelji i slušateljice, kao što smo obećali, iza ponoći kreće emisija 7. A ne znam ako možete prepoznati zašto ova e, pozadinska glazba, ali evo ostanite i kroz koju sekundu ćemo vam otkriti. sad nije dan, da mi je Evo, listopad je mjesec poznat po koje čemu, počinje fakultetska godina, dani su sve kraći, a kako i samo ime mjeseca kaže, lišće otpada. No šta ako listopad prevedemo na engleski ili njemački e, jezik, sjetit ćemo se i poznatog festivala Oktoberfesta. Tako da evo Oktoberfest je ta e, tajna koju smo za vas skrili do sada i večerašnja tema sedmice. Suprotno uvraženom mišljenju, Oktoberfest se ne održava samo u listopadu, odnosno jel, kad bi to preveli u oktobru. S obzirom da u Bavarskoj u listopadu postaje hladno, Oktoberfest se počeo održavati u rujnu. U pivu i kobasicama se uživa u 14 velikih šatora, a u njih stane nevjerojatnih 118 tisuća ljudi. A najveći šator prima nešto više od 14.000 tisuća posjetitelja. Pa mi je zrušila Sela mi srce Evo, ako ste mislili da je možda Oktoberfest nešto ovaj, što je novijeg izdanja, zapravo to nije istina. Festival je star preko 200 godina. Počeo se održavati 12. listopada 1812. godine kao slavlje braka princeza Ludviga i princeze Tereze. Građani su pozvani na slavlje koje je tijekom godina izraslo u veliki festival kakav poznajemo danas. E sad, ako ne možete zamisliti koliko je dugačka ova tradicija, probajte se samo predočiti da je Oktoberfest postojao dok je svijetom još hodao Napoleon. Oktoberfest nije uvijek bio samo festival piva, u ranim danima pivo se prodavalo izvan festivala, a ljudi su uživali u agrikulturi i sličnim događanjima. Danas je ipak u središtu festivala pivo koje i nije baš povoljno. Ali dobro, cijene nisu toliko visoke za Njemačku pa ćete toliko litru piva platiti oko 10 eura. Oktoberfest je nekoliko puta otkazivan, zapravo točno 24 puta. Uglavnom je bila riječ o strahu od širenja epidemije 1854. i 1873. kad je vladala kolera i u ratu, znači za vrijeme fransko-pruskog e, rata 1870. i svjetskih ratova. Kako da mi reče da studira Prema pravilu, svo pivo koje se poslužuje mora biti iz barem jedne od šest minkeskih pivovara. Riječ je o najvećim pivovarama, Augustiner, Hoferbrau Münicher, Hechter Pichor, valjda sam to dobro pročitala, Paulaner, Lovenbrau i Spaten Franzich Kaner. E, što će reći da za posao, e, posao zove dvije, za ovih šest pivovara cvijeta, znači, ali svakako zarade i prostitutke kojih za vrijeme festivala ima oko 2000. Evo, Leon se na ovu e, činjenicu malo nasmijao i zastakla u šoku i nevjerici. Ali evo mi nastavljamo sa sedmom odnosno šestom činjenicom, a to je da svake godine prvu bačvu otvara gradonačelnik, gradonačelnik uz proglas o za pifs. Svoje vremeno su se ovdje radili neki vel, gradili i neki veliki umovi, ma što veliki i najveći Albert Einstein je ovdje radio, točnije 1896. godine pomagao je u postavljanju jednog pivskog šatora. Bražja Italija, mislim poznato je evo da su Njemci izuzetno učinkoviti, pa tako konobarima na Oktoberfestu treba samo sekunda i pol da cijelu kriglu ispune pivom. Pivo nestaje jako brzo, a posljedica toga je da se 600 do 800 ljudi svake godine otruje alkoholom. Zato je u sklopu festivala obvezan medicinski šator koji ima pune ruke posla. Lani je medicinsko osoblje pružilo pomoć više od 7000 ljudi. da zaključimo, Oktoberfest je svakako ogroman festival, a možda bi i nama dobro došao jedan ovakav jer, jer se za vrijeme festivala zaposli čak oko 12.000 ljudi. No opet s druge strane, drugačije bi to izgledalo kod nas, jer evo njemački završava negdje oko 23 sata i 30 minuta, a to je svakako definitivno pre rano za balkanski mentalitet. A samo jednu noć nju sam bil Evo, bilo je to sve od sedmice za večeras, a slušajte nas ponovo za sedam dana. Ona Sedam. Četiri. Tri. Dva. Jedan.